Exercise B. Imagine that someone is asking whether the person or persons named have done something. Answer identifying the person. Model. Ki moun sa? Se ou? Wi, se mwen. Number one, Se ou? Wi, se mwen. Number two, Se Jacques? Wi, se li. Three, Se Anita ak chal. Wi se yo. Four se mwen ak ou. Wi se nou. Five se Sadrak ak Mari. Wi se yo. Sex se ou ak Louis? Wi se nou.